Vëllezër, besimtarët sot në këtë ditë përcollën një nga muajt më të mëdhenj të vitit, një nga muajt më të begatë, një nga muajt që Zoti i Lartmadhëruar zbriti rahmetin e Tij pafund. Sot në këtë ditë gëzon besimtari, sepse Profeti alejhi salatu vesselam në hadith thotë se besimtari ka dy gëzime. Gëzimi i parë, kur ai e çel agjerimin e tij, që do të thotë se sot besimtarët gëzojnë që Zoti i Lartmadhëruar ia dha mundësinë që ato ta agjerojnë këtë muaj dhe gëzojnë duke shpresuar tek Zoti se ia ka pranuar. Kurse gëzimi i dytë, thotë Profeti alejhi salatu selam, ditën kur do të takojë Zotin e tij, që ta shpërblejë për këtë agjerim i cili ai e bëri. Sepse Allahu thotë në hadithin kudsi, Es-sijamu li wa ana ejzi bih, Agjerimi m'takon mu dhe unë do ta shpërblej atë. Pra, besimtarët përcollën një muaj, muaji i begative, muaji i adhurimit, që do të thotë se besimtarët e adhuruan Zotin e Lartmadhëruar duke e ngjuar Atë, duke iu bindur Atij, sepse ky muaj ishte muaji i agjërimit. Që do të thotë se Allahu i Lartëmadhëruar çdo krijesë në këtë tokë e ka krijuar me i qëllim që ata ta njohin Atë, ta adhurojnë Atë dhe ta njësojnë Atë në adhurimin e tyre. Sepse Zoti i Lartëmadhëruar në Kur'an thotë, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Unë nuk i krijova njerëzit dhe xhinët vetëm për i qëllim që ato të më adhurojnë, të më respektojnë, ta njësojnë në adhurim, mos të adhurojnë askënd tjetër përveç Tij. Xhelle Xhelaluhu. Vëllezër, besimtarët adhurojnë Allahun e Lartmadhëruar, ai Zot i cili na ka prezantuar vetveten e Tij në një sure shumë të shkurtër, i cili kush e lexon këtë sure dhe e kupton, do të njohë se kush është Zoti i tij dhe Krijuesi i tij. Allahu Xhelle Xhelaluhu thotë, Kul huwallahu ahad, Allahu Samed, lem yelid wa lem yulad, wa lem yekul lehu kufuwan ahad. Allahu i Lartmadhëruar thotë, Thuaj, se Zoti është Një. Është Një në qenien e Tij. Është Një në veprimet e Tij. Ai vepron i vetëm dhe s'ka nevojë për ndihmën e askujt. Është Një në emrat dhe cilësitë e Tij. Dhe është Një i cili meriton të adhurohet Xhelle Xhelaluhu. Allahu Samed dhe Zoti të gjithë kanë nevojë për Të dhe Ai s'ka nevojë për askënd. Allahu xhelle xhelaluhu nuk ka për në nuk ka nevojë për askënd sepse është i panevojshëm në emra dhe cilësitë e tij është absolut kurse gjithë krijesat kanë nevojë për Allahun xhelle xhelaluhu lem jelid welem juled Zoti nuk ka lindur askënd se s'ka nevojë për të dhe as nuk është i lindur sepse ai është pa fillim dhe është pa mbarim. Çdo krijesë që ka ardhë në këtë botë e ka fillimin dhe fundin, kurse Zoti xhelle xhelaluhu kurrë nuk ka fillim dhe nuk ka fund, Ai nuk shuhet kurrë. Kullu men alejha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul xhelali wal ikram. Çdo gjë në këtë tokë do të shuhet, do të zhduket, do të vdesi, përveç Zotit të Lartë të Madhëruar kurrë nuk shuhet dhe kurrë nuk vdes. Dhe thotë Allahu xhelle xhelaluhu wa lem jekun lehu kufuwan ahad, Askush nuk i përngjan nga krijesat Zotit xhelle xhelaluhu. Ai nuk ka të përngjashëm. Askush nuk mund të krahasohet me Të. Është i para, është i pabarabartë me askënd. Allahu xhelle xhelaluhu është i vetëm në qenien e Tij. Vëllezër, Allahu xhelle xhelaluhu i ka urdhëruar krijesat që të bëhen pjesë e këtij besimi të drejtë, sepse ky besim, Islami, është i përsosur në besimin e tij. Është besimi i saktë në besim, në adhurim, në morale dhe në sjellje. Allahu xhelle xhelaluhu e zgjodhi për krijesat e tij këtë besim, këtë fe, që është Islami. Allahu xhelle xhelaluhu thotë në ajetin kuranor. Inna ad-dina inda Allahi al-Islam, Feja e pranueshme ke Allahu është Islami, Wa men yabtaghi ghayra al-Islami dinan falan yuqbala minhu, Kush kërkon besim tjetër përveç këtij besimi që Zoti e zbriti, askush nuk do t'i pranohet ke Allahu xhelle xhelaluhu. Ajo do të refuzohet. Vëllezër, Allahu xhelle xhelaluhu e pruni këtë besim të përsosur në është i mesëm, larg çdo lloj ekstremi, sepse Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an, I porosit besimtarët duke i thënë që mos i përngjajnë banorëve të Librit mëparshëm kur thotë, Ya Ahl al-Kitabi la taghlu fi dinikum, O banorë të Librit, mos u tregoni ekstremistë në fenë dhe në besimin e juaj. Dhe Profeti alejhi salatu ves selam në një hadith thotë, Halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un, Janë shkatërruar ata të cilët tregohen ekstremistë në besim, që i kalojnë kufijtë e Zotit xhelle xhelaluhu. Vëllezër, Allahu e zgjodhi këtë fe të mesme, sepse thotë në Kur'an, Wa kedhalike ja'alnakum ummatan wasata, Ne kështu ju kemi bërë juve, me një besim të mesëm, pra me një fe të mesme. Fe e cila ka një besim të mesëm, ka sjellje të mesme, ka adhurime që adhuron Allahun xhelle xhelaluhu e mesme. Vëllezër ky besim është besim i rahmetit i mëshirës për mbarë njerëzimin. Allahu i Lartë Madhëruar është vetë i mëshirueshëm dhe e solli Profetin alejhi salatu selam si mëshirë për mbarë njerëzimin. Allahu thotë në në në ajetin kuranor, Wa ma arselnake illa rahmatan lil alemin, Ne nuk të kemi dërguar ty o Muhamed vetëm si mëshirë për mbarë botën. Erdhi i dërguari i Allahut mëshirë për gjithë njerëzimin. Nuk ka besim, nuk ka fe më të mëshirshëm se sa Islami. Dhe Allahu xhelle xhelaluhu për këtë arsye dërgoi Profetin alejhi salatu ue selam që t'i mëshirojë. Dhe na tregon në hadith Profeti alejhi salatu ue selam kur thotë, Irhamu men fil ardhi jerhamukum men fis sema, Mëshironi ato që janë në tokë, t'ju mëshirojë ai që është në qiell, kurse në hadithin tjetër thotë, Men la jerham, la jurham, Ai i cili nuk mëshiron, nuk do të mëshirohet ke Zoti xhelle xhelaluhu. Vëllezër, ky tubim na tregon se Islami përcjell bashkimin, unifikimin, harmoninë midis besimtarëve dhe tolerancën midis tyre. Pra, ky besim përcjell nga fillimi deri në fund të saj bashkimin e njerëzve, harmoninë e tyre dhe tolerancën midis tyre. Allahu dhe Profeti alejhi salatu ves selam në hadith thotë, Shembulli, I besimtarëve është si shembulli i asaj ndërtesës që është e lidhur fort me njëra tjetrën. Kurse në hadith Profeti alejhi salatu ves selam thotë, Shembulli i besimtarëve në dashurinë, në tolerancën dhe në mëshirën që kanë me njëri-tjetrin është si shembulli i një trupi të vetëm. Nëse një pjesë e trupit shqetësohet, i gjithë trupi shqetësohet. Pra që do të thotë, ne besimtarët, Profeti alejhi salatu ves selam, por gjithashtu dhe Kur'ani, Na këshillon që të jemi bashkë, të kemi harmoninë dhe dashurinë midis njëri-tjetrit, ai i cili përcjell urrejtjen midis besimtarëve nuk i takon këtij besimit, sepse ky besimi, ky besim është larg urrejtjes, është larg armiqësisë dhe nuk e përcjell këtë mesazh kursesu, kurrsesi. Vëllezër, ne sot jemi në këtë vend që ky bashkim, Që Profeti alejhi salatu ves selam i këshillon besimtarët që kur të vijnë në namazin e Bajramit ta shpërndajnë atë Sadekanë e Fitrit. Sadekaja e Fitrit është një përkrahje sociale që më të mrekullueshëm që e përcjell Islami nuk ka besim tjetër që mund ta përcjelli. Sepse kjo fe ka ligjëruar zekatin. një pjesë të pasurisë të të pasurit që t'i kthehet të varfërve edhe e ka obliguar sadekan e fitrit për të gjithë kategoritë e njerëzve që t'u vihet në ndihmë sociale, pra përkrahje sociale njerëzve në nevojë që ato të jenë dhe ato të gëzojnë në këtë ditë. Pra, vëllezër, ky besim përcjell vlera që do të thotë se secili prej nesh ta falënderojë Allahun e Lartmadhëruar që na ka bërë ne muslimanë, Profeti alejhi salatu ue selam në hadith thotë, Kullukum ra'in, wa kullukum mes'ulun an ra'iyatih, Secili prej jush është përgjegjës për atë të cilët ai ka nën kujdestari dhe çdo prind është përgjegjës për fëmijët e tij. Pra vëllezër, çdokush prej nesh duhet ta edukojë fëmijën e tij me besimin e pastër islam. Duhet ta edukojë fëmijën e tij me moralet e larta islame. Sepse ai fëmijë i cili rritet, edukohet me moralet e larta islame, do të jetë i dobishëm për prindin e tij, por gjithashtu do të jetë edhe i dobishëm për këtë prind dhe pas vdekjes. Vëllezër, kjo shoqëri nëse nuk edukohet me iman, kjo shoqëri nëse nuk edukohet me besim, kjo shoqëri nuk do të ketë zhvillim. Unë doja ta mbyllja vetëm me këtë shembull, që është një nga shembujt që ne shumë afër e përjetuam, edhe pse nuk u bë një lajm shumë i madh, që tregon në një vend ku nuk dominonte ligji, në një vend që nuk dominonte as shteti, ku në atë vend shumë prej njerëzve mbollën hashashin, të cilët ne me besim e kemi të ndaluar dhe deklaruan se dyzet familje besimtare nuk mbollën hashash. Dyzet familje besimtare nuk i pengoi ata ligji, nuk i pengoi dhe ata nuk kishin frikën e ligjit apo frikën e shtetit, por kishin frikën e Zotit. Pra ky edukim i pastër i këtyre njerëzve të nershëm, edhe pse ishin të varfër, nuk pranuan kurrë që të bëhen pjesë e kësaj të keqes. Njëri prej atyre besimtarëve të cilët ne kemi pasur kontakt thotë se më kanë afruar për tokën të cilët doshin t'ia merrnin njëzet mijë euro në muaj, në në vit, Dhe ai nuk pranoi sepse aty do të millesh harami dhe ai nuk e pranoi këtë gjë. Pra pyetja është, kush i ndaloi këto njerëz përveç besimit? Do të thotë se kjo shoqëri, nëse do të edukohet me besimin islam, kjo shoqëri nëse do të kultivohet besimi, moralet e larta të besimit islam, padyshim se kjo shoqëri do të jetë e zhvilluar, kjo shoqëri do të përparojë dhe kjo shoqëri do t'i dojë të mirën të tjerëve dhe kjo shoqëri me lejen e Zotit do të ketë harmoni të plotë, dashuri të plotë, dhe Allahu i Lartmadhëruar do të zbresi rahmetin e Tij. Dhe i herë e lusim Allahun e Lartmadhëruar që të na i fali mëkatet tona. E lusim Allahun që të na pranojë agjerimin tonë, namazin tonë, adhurimet që ne kemi bërë gjatë gjithë këtij muaji. Dhe e lusim Allahun e Lartmadhëruar sikurse na bashkoi në këtë vend, të na bashkojë në Xhenetin e Tij Firdaus.